Tātad, mīļie, runāsim par Dievu valstību. Ziniet, tautā ir tāds teiciens, varbūt kāds dzirdējis, grozos kā vāveri riņķi. Es tādu dzirdējuši. Agrāk, kad es biju maziņš, es domāju, nu tam cilvēkam, man bieži mamma tā teica, es dzirdēju, pa telefonu ar kādu runāju. Es eh, dzirdēju, man vecā mamma tā teica, grozos kā vāveri. Un es tā domāju, ka Nu, laikam cilvēkam ir daudz darba, daudz jāpadara, viņš tur steidzās, skrien tur. Un tikai tagad es sapratu. Principā, ziniet, es jums atklāšu vienu noslēpumu. Vāverei nav mērķa. Vāveri vienkārši skrien. Un ziniet, mums kaut kas jāizdara, dargā draudze, lai mēs nenoskrietu savu kristīgo apzināto mūžu kā vāvere riņķī, lai mēs atnestu augļus. Domājāt par to? Citreiz ir tā, gribās, kaut kas jāizdara, kaut kas jāizdara priekš Dievu, kaut kas, cik es varu gaidīt. Ir tagad tāds modernās atrunas, ka es gaidu, man svētais gars nav teicis neko. O, te sēžu mājās un gaidu, kad man svētais gars atnāks un pateiks. Pirmkārt, viss ir pateikts tavā ceļvedī, kas tev ir. Amen? Tātad es gribu, lai mēs atveram Mateja evaņģēliju 6.25. Tāpēc es jums saku, nezūdaities savās dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatīties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrai šūņos, un jūsu debes tēvs tos baro – Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zudīšanos savam e, mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ziniet, kas ir olekts? Kas zina? Tas ir viens elkons, ja, no īkšķa līdz elkonam. Apmēram 53, 56 e, centimetri. Kaut vienu olekti, te rakstīts savam mūžam, citos tulkojums ir savam augumam. Un kāpēc jūs zudāties apģērba dēļ, e, mācaties no puķiem laukā? Kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērp. Tomēr es jums saku, ir Salamanam visa sava godība nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs, jūs masticīgie – Tāpēc jums nebūs zudi, eh, zudīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas. Jo jūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag, bet dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemes. Tāpēc nezudaities nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zudīsies. Ikvienai dienai pietiek savu pašas bēdu. Ko es gribēju pateikt, dārgie? Dievs vairākās vietās te parāda, kas mums nav jādara. Un vienā vietā atslēgas pants te ir 3 trešais. Ja vienā vietā tik ir pateikts, kas mums ir jādara. Ziniet, ir arī galības. Cilvēkiem, kristiešiem ir galības. Cilvēkam paprasti fiziski kaut ko palīdzēt – Viņš saka, meklē Dievu valstību. Un tev viss pieliksies. Citi saka, ai, tur nav jāstrādā, gaidīsim. Redzi, Dievs rūpējies, nekas nav jādara. Ir arī cits vietas, ka esi mācies no skudrām. Ja? Te iet pa kaut ko citu, lai mēs neesam ar to pārņemti. Amen? Un zini, ja Dievs mūs katru ir radījis tik brīnišķīgi, katru no jums, kā tu domā, vai viņš pa tevi neparūpēsies? Kā tu domā, vai viņš tevi atstās vienkārši tāpat? Pareizi. Ticības vārdi, mīļie. Un te ir rakstīts, kas mums jādara. Un te ir rakstīts, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Tad jums visas šās lietas taps piemestas. Ziniet, bieži vien kristieši domā, Vai viņi vispār dzenās pēc Dieva valstības? Uzdos sev tagad jautājumu, vai tu dzenies pēc Dieva valstības? Es nezinu, ja nebūtu rakstīts, ka tev viss būs piemests, vai tu vispār dzītos. Citi dzenās tāpēc, ka varbūt vismaz mēģina dzīties, ja? Kas ir mūsu prioritāte? Pēc kā mēs pa īstam dzenamies? Kas ir Dieva valstība? Atvērsim vēl pie reizes Lūkas evaņģēlī. Lūkas evaņģēlī 17. pants no 20. līdz 21. Un farizēji jautājumu, kad nākšot Dievu valstību, viņš tiem atbildēja. Tas ir Jēzus, ja? Dievu valstību nenāk ārīgi redzamu veidā. Nevarēs arī sacē, sacīt. Redzi, še viņa ir vai tur, jo redziet, Dievu valstība ir jūsu vidū. No, saku, no sākuma bija farizēji, pēc tam mācekļi. Ziniet, Dieva valstība tas nav kaut kur kaut kāds geogrāfiskais punkts, vai Latvijā, vai uz zemes, vai uh, kaut kur kosmosā. Tas nav. Dieva valstība ir katra ticīga cilvēka sirdī. Amen? Un kad viņi kopā stāvēja, iedomājieties tādu ainu, kad stāvēja mācekļi, un Jēzus saka, Dieva valstība ir jūsu vidū. Citos tulkojums ir vēl jūsu starpā. Pats Jēzus teica, norādot pats uz sevi. Citiem vārdiem var saprast, ka Jēzus pats ir tā Dieva valstība, ko visi meklē. Meklējiet no sākuma Jēzu. Amen, mīļie? Un vispārējais būs piemests. Vispārējais, kas tev nepieciešams. Un es par to šodien arī gribu palasīt un parunāt. Un nu, zini, mēs visi esam meklējumos. Mēs meklējam Dievu valstību. Un es gribu jums pastāstīt par trīs principiem. Kā vispār saprast, vai mēs meklējam, vai nemeklējam, kas mums traucē, vai mēs viņu atradīsim, vai mums vispār būs piemes, kas vispār ir. Saliksim punktus, pareizi? Tātad pirmais ir prioritātes princips. Tas ir tas, kas ir visvarīgākais tavā dzīvē. Tas ir tas, kam tu veltīji visvairāk laika? Es tev gribētu pajautāt, ko tu dari uzsākot rītu? Vai tu uzreiz sāc lūgt, vai tu visu savu laiku pirms darba vai pirms mācībām veltīji tikai savai miesai? Padomā, mīļais, ko tu dari? Es nesaku, ka nevajag būt kārtīgam. Es nesaku, ka no rīta nevajag veltīt arī sev laiku. Zin, kā viens sludinātājs smējās, viņš saka, izkāp no gultas, kā izkāpa tā un iet pa ielu. Visi nobīstās, zin kā, un nožēlo grēkus no bailēm. Nu nē, te iet pa kaut ko citu. Kas ir tava prioritāte? Kam tu pieķēries? Kas tev ir svarīgais? Kas aizskar tavas jūtas tik spēcīgi? Amen? Padomāsim. Kas tavu laiku aizņem no rīta? Cik tu sava laika, kam tu savai prioritātei, cik tu vispār laika tai veltītai prioritātei? Kas tas ir vispār tavā dzīvē? Vai tu pārdzīvo uh, to no rīta, ka tu nepaspēji varbūt palūgt? Varbūt nepaspēji vakarā bībeli palasīt? Vai tu pārdzīvo, ka tu seriālu kaut kādu neesi redzējis? Vai tu pārdzīvo, ka varbūt atlaidi kaut kur pazaudējis tur, nepaspēju veikalā. Izmeklē savu sirdi. Kas ir tava prioritāte? Tas ir ļoti svarīgi. Zini, ja piemēram Pāvelu, kā mēs lasam vārdā, naktī uzmodināt un paprasīt, kas ir tava prioritāte, kas ir tava dzīve, ko viņš pateiktu. Viņš pateiktu, mana dzīve ir Kristus. Vai mēs, dārgie, varam pateikt, ka mūsu dzīve ir Kristus? Kas bija prioritāte tādam varonim Bībeles, mēs redzam, eh, Saulam, kad viņam prasīja par Dievu? Vai viņam bija prioritāte cilvēciskā slava vai kaut kas cits? Kas bija prioritāte tam jaunietim? Atceries, viens jaunietis bija, kas gribēja sekot Jēzum uz saviem nosacījumiem. Un kad Jēzus viņam pateica, izpārdot, izdala visu savu mantu un seko man, viņš apvainojas un aizgāja. Tātad viņam prioritāte bija nauda. Kas ir tava prioritāte? Amen? Zaķējs, atceries tāds varons bija. Viņš teica, pusi atdošu, izdalīšu, kam, kuru es apbēdināju, tiem atdarināšu vairāk, vairāk kārt. Viņš mīlē, viņš pieķērās. Tas cilvēks varētu pateikt, ka viņa prioritāte ir Jēzus Kristus. Kas ir mana prioritāte? Amen? Meklēsim Kristu vienmēr un visur. Zini, es vienkārši gribu novēlēt tev jaunajā sezonā, kas tagad ir iestājās, lai tavu prioritāte nav varbūt tik ārišķīgs izskats, nav varbūt uh, hobijs kaut kāds. Varbūt citiem tas ir darbs, bet tas, lai tomēr paliek Kristus. Lai tas paliek Kristus. Slavu Dievam. Otrais. Pieķeršanās princips. Tas tā kā iet tā kā 3P, es viņus nosaucu ties princips. Pieķeršanās princips. Zini, Dievs savā vārdā ir konkrēti uzrakstījis. Kā mums viņš jāmīl? Kas atcerās? Pirmais balstus. Mīliet savu Dievu. Ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli. Un ar visu savu prātu. Ar visu, ziniet, tulkojumā no sengrieķu valodas vārds ar visu, tas ir nozīmē ar visu. Ne drusiņ, ne mazliet, bet ar visu. Amen? Un zini, Dievs nekad nesamierināsies. Viņš ir greisirdīgs Dievs. Viņš nesamierināsies ar pozīciju, kad viņš ir tavā dzīvē otrais, trešais, piektais, desmitais. Zin kā, mēs kā bieži vien, mēs tagad runājam par kristiešiem. Mīļā ģimene. Kad Dievs mūsu dzīvē ir pēc komata. Pirmā vietā vienam ir mašīna, otram ir sports zāle, trešam ir varbūt e, nauda, vēl kaut kādas lietas – un kaut kur devītajā vietā izkomata Jēzus. Ir tā. Bieži vien tā ir. Bieži vien tā ir. Un Dievs negrib būt ne trešais, ne piektais. Viņš grib būt viens vienīgais. Un pilnīgi viņš. Citi saka pasaulē, cilvēki pasaulē pārstāv. Ja es tur kaut ko nedarīšu, tad arī Dievs man neko nedos. Bet zini, ka no Dieva atkarīgs katrs tavs solīts, katra tava kustība. Ja tev rītdien nebūs veselības, tu nevarēsi iet darbā. Ja tu nevarēsi iet darbā, tev nebūs iztiks. Jo viss ir iekš Dieva. Dievs pārvalda katru mūsu situāciju katru mūsu situāciju. Viņš ir pārāks par visu. Viņš ir virs visa. Amen? Padomā par to, tie ir nopietni, tas ir nopietni. Kas ir mūsu prioritāte? Un kas ir mūsu pieķeršanās? Kam ir pieķerusies? Kādas emocijas tu pārdzīvo savā sirdī, kad tu esi mājās? No kā tu visvairāk priecājies? Amen? Es laikam um pa sevi runāju. Zini, visi saprot, ja, dargā draudze, kā ir aiz komata. Nu, tāds parastais piemērs, piemēram, nu, ņemsim ģimeni. Te ir ģimenes? Ir ģimenes. Un, nu, piemēram, es savai sievai saku, zini, mīļā Benita, es tevi mīlu, mums ir bērni, mēs viņus audzināsim kopā. Viss būs ok, bet es vēl mīlu kaimiņienu līgu, es vēl mīlu kaimiņienu Kristīni, zaiga, daiga un vēl kaut kas. Viņa klausies, viņa pateiks, taisnu kāju. Nu vai nu otrādi, ja sieva arī tāpat. Saprotiet princips kāds. Un Dievs nekad nesamierināsies ar tādu stāvokli tavā sirdī. Viņš nekad nebūs ar mieru, ka viņš būs aiz komata, aiz kaut kādām lietām ošķirīgā. Amen? Slavu Dievam, ja mēs sapratām. Un ziniet, mums tagad jaunajā gadā no daudzām lietām jātiek vaļā. Un es gribu arī jums pateikt, ir arī vārdā teikts, kuros gadījumos – Dievs vispār cilvēks nesvietī. Jo zini, kad uzsākās jaunais gads, pārsvarā kristieši novēla viens otram labu, svēti, lai Dievs tev svētī, un kristietis jau sāk, nu atkal es pa sevi runāju, ne pa jums. Kristietis sāk savā prātā, nu man svētības vajag, sāk pirkstus locīt, ding, ding, ding, šito vajag, šito vajag. Nu tā, it kā izzinam, ja? svētība, bet ir arī momenti, kad Dievs nevar mūs svētīt. Un bieži vien mēs staigājam un domājam, klausies, es visu daru, Uz draudzi nāku. Uz baznīcu nāku. Baznīcas nodokli maksāja. Krustu regulāri metu. <laughs> Visu it kā daru. Bet, klausies, manā dzīvē kaut kas nav piemests. Tas, kas man būtu it kā vajadzīgs. Kalpoju Dievam. Visu daru. Bet nu, kā man būtu jāsaņem? it kā kaut kādām lietām, kas manā dzīvē mm, e, sadzīvē varbūt, varbūt attiecībām, jābūt kārtībā. Jo it kā es darbojos Dievu laukā un jābūt pārējiem piemestam. Bet man nav piemests. Ir taču, bieži vien tā ir. Es nerunāju pa visām sfērām. Zini, ka mēs atnākam pie Dieva, mēs kaut kādas sfēras atdodam mierīgi Dievam bet ir sfēras, kur mēs viņus nelaižam iekšā. Tas ir tāpat kā mājās kambaris ir. Kādam dzīvoklī ir kādam kambaris. Zin, ka mēs tur sametam kaut kādas mantas, slēpes, slidas, kuras mēs pēc 50 gadi vilksim ārā. Vēl kaut kādas lietas, lietas ja? Tāpat arī mūsu sirdīs ir kambari, ir tādas istabas, kur mēs nelaižam Jēzu Kristu, kur jau ir putekļi, kur jau ir zirnekļu tīkli, Viņš tev parādi, kas tev tur ir. To, nē, Jēzu. Nē, nē, ne tagad, ne tagad. Un tur nav kārtības. Mums katrā sfērā, katrā dzīves sfērā mums jāielaiž Jēzus Kristus. Un atvērsim, mīļie, Ecihēla grāmatu, 14. nodeļu, no 1. panta. Tad atnāca pie manis kādi no Izraela vecajiem un nosēdās man priekšā – Un mani skāra tā kunga vārds un man sacīja, cilvēka bērns, šie vīri ir ieslēguši savu selkus savā sirdī un iztēlojas to kā ierosinātāju iemeslu savai apgrēcībai. Vai, vai lai es atļautu sevi tādiem vēl izjautāt? Tādēļ runā to ar tiem un saki tiem, tā saka Dievs tas kungs. Kad kāds no Izraela nama ir ieslēdzis savus elkus savā sirdī un tos uzskata par savas apgrēcības ierosinātajiem, un tomēr griežās vēl pie pravieša, tad es, tas kungs, tam atbildēšu, neraugoties un viņa elku, uz viņa elku daudzumu. Lai tiem, kas kā Izraēla namā locekļi tomēr no manis atkāpušies savu elku dēļ, tas ķertos pie sirds. Citiem vārdiem, mīļie, Mēs esam apauguši bieži vien ar elkiem. Bieži vien. Mēs bieži vien koncentrējamies uz otšķirīgām lietām. Tāpat ar bērnu audzināšanu. Es zinu, ka jūsu draudzē visi kārtībā. Bet, ir viens bet, bieži vien mēs kā vecāki, mums vairāk uztrauc, lai bērns neatšķirtos no citiem skolā, lai viņam būtu tas pats telefons kā visiem pārējiem Lai viņš viņam būtu, o tur vienam botas parādījās, viņam arī vajag. Es nesaku, ka tas ir dzīves princips, bet bieži vien tā ir. Kaut kādas lietas ošķirīgas, kur mums vajag varbūt iesēt vārdu, varbūt iemācīt, kā iet pa dzīvi bērnu, iedot viņam vissvarīgāko. A mēs koncentrējamies uz kaut kādām citām lietām. Un mums tas liekas, ka normāli. Lai tik, ziniet, kas vēl ir, mēs bieži vien ļoti esam atkarīgi no cita viedokļa. Neesat sevi pieķēruši pie tā. A, ko cilvēki padomās? A, ko cilvēki pateiks? Zini? Viņi pateiks tad, kad būs jāstāv tēvu priekšā. Tad viņi pateiks, tad lai viņi runā, tad lai viņi sevi aizstāv. Amen? Amen. Un mums bērnos jāieliek. Zini, bērnus forši ir, ka svētdienas skola. Forši ir, ka uh, ar viņiem ņemās. Forši, ja ir skolā kristīgā mācība. Tas ir ļoti labi. Bet, zini, daudzas tās lietas krietni grūtāk nāks bērnam, ja mēs, kā viņu vecāki, neiesēsim to pamatu, neuztaisīsim to pamatu. Kāpēc bieži vien, ka kristiešu uh, bērni – Ir tāds viedoklis, tā vecāki kristieši, bērni it kā nevar saprast pat. Viņi ir nožēlojuši grēks, viņi pieņēma Jēzu Kristu un tā paiet dzīve. Pienāk brīdis, jo ir statistika. Kristieši arī tādu statistiku uztaisīšu, ka kristīgiem vecākiem bieži vien bērni aiziet pasaulē. Kāpēc? Tāpēc, ka uzskats tāds, ja vecāki ir glābti, ja vecāki ir ar Kristu, bērni arī būs automātiski glābti. Bet nē, tas tā nenotiek. Tas tā nenotiek. Mums jāsēj. Mums jāsēj tā sēkla. Mums jāsēj vārds bērnos. Amen? Zini, pārbaudīsim savas sirdis, mīļā draudze. No kā mums ir visgrūtāk šķirties? Kas ir mūsu sirdīs? Iesakņojies tā, kas tur mūsu. Kas tie ir pa elkiem? Jāuztaisa svētā ravēšana. Zinat, ja? Mēs jau toreiz likam runājam. Iztīri savu sirdi, nepieķeries kaut kādām lietām. Jo tā tikai var runāt, ka tu izdarīji visu. Tā tikai var runāt, ka tu tiešām esi meklējis. Nekur nav bībelē rakstīts, ka tu atradīsi tev uz zemes Dievu valstību. Nekur nav tā rakstīts, bet teikts meklējiet ja tu meklēsi, ja tu būsi pielūgsme, ja tu lasīsi vārdu, ja tu darīsi to, kas Bībelē ir teikts. Citi saka, es nezinu, kas man jādara. Ko lai es daru priekš Dievu? Ir tāds jautājums kādam. Bībelē viss ir teikts. Tev nevajag kaut kādu īpašu atklāsmu. Ej, sludini evaņģēli. Ej, dziedini slimos. Ej, atbrīvo saistītos. Ej, kalpo trūcīgiem cilvēkiem. Tikai dari, dari un dari. Amen? Tā ir Dieva valstības meklēšana. Un Dievs apsola, ka viņš savus bērnus neatstās. Trešais. Pakļautības princips. Uzreiz visi trinkš, kam tagad jāpakļaujas būs. Ne jau mācītājiem jāpakļaujas. Tas bija tāda nekalītu eh, mācība agrāk. Viņi arī uh, ienāca kaut kādās uh, tradicionālās konfesijās, kur bija uh, nekalīti tādi cilvēki, nu, tā kā kopienas, kas pakļaus sev cilvēks un uzskatīja, ka viņi tikai ir tuvi ar Dievu. Ja? Te ir pa citu pakļautību. Te ir uh, pakļautības princips, vai mēs esam pakļaujušies Dievu valstības principiem. Uzdot sev tādu jautājumu. Vai tu esi pakļaujies? Zini, ja tu neesi pakļāvies uz visiem simts procentiem, ja tu savā sirdī dod vietu grēkam, tu neesi simtprocentīgi pakļāvies Dievu principiem. Kā tas ir? Atkal es runāšu pa mūsu draudzi un pa sevi personīgi. Zini, bieži viens cilvēks draudzē, viņš ir kā kristietis. Ir tā? Mēs satiekamies, mums ir kopējās intereses. Mēs varam pastīties viens otram acīs. Mēs varam kopīgi slavēt Dievu. Viss ir ok, smuki. Mums ir pat žargons savs izveidojies. Ir tā? Viss ir eh, čikiniekā, kā saka. Ja? Atnāk mājās un aizmirs, ka viņš bija tikko kristietis. Cilvēks sāk lamāties, cits iedzer. Tā, kas tur vīna glāze, kas tur alus. Cits uzpīpē. Cits paņem no kaimiņa, kas slikti stāv. Amen? Ir taču tā. Ja? Saprotiet, mums jābūt pilnīgi pakļautiem Dievu principiem. Ne tikai draudzē, jo es jums vēl vienu lietu izstāstīšu, ka pasaulē, viena tāda tēma man ir – par mieru varbūt kādreiz jums izstāstīšu. Pasaulē cilvēkiem nav miera. Un pasaulīgie cilvēki bieži vien, viņi ienāk draudzē, bet viņi nebūtu nav kristieši. Viņi meklē mieru. Bāznīcās aiziet pasēž. Un ko tu tur aizgāji? Nu, te sēdē, tur tik forša atmosfēra. Bet viņš nav kristietis. Viņš nav ticīgs. Vienkārši viņš meklē mieru. Bieži vien mūsu draudzēs atnāk cilvēks, viņš pavada to laiku, jā, viņš pēc tam Dieva gars strādā ar viņu. Un es domāju, lielāko daļu uh, Dieva gars arī izdara savu darbu un cilvēks paliek par kristieti. Bet sākumā viņš varbūt nav kristietis. Vienkārši viņam dzīvē kaut kas nav sakārtojies. Viņš vienkārši nāk, lai varbūt kaut kādu savu piederību parādītu pie kristīgās tautas, kristīgai tautai. Varbūt vēl kaut kādu iemeslu dēļ. Viņš nāk te, bet viņš nebūtu nav kristietis. Es tādu dzirdējuši. Ziniet, tāda anekdote, es kaut kur lasīju, ka uh, draudzē notika dievkalpojums, varbūt kāds ir maskās ieskrien vīri, zinat to, ja? Viņš saka, tagad tā, visi kristieši paliek, a pārējie var iet projām. 99% aizgāja. Sam viņi noņem masku, saka, brāļi, tagad lūksim Dievu. Tā arī gadās. Labi, ka mēs neesam tādi kā viņi. <laughs> Jā. Tātad, padomā, padomā, vai tu dzīvo pēc Dieva valstības principiem. Jūs zinat, ka mēs esam uh, divu valstību pilsoņi, debes valstības un zemes valstības. Zemē, uz zemes mēs dzīvojam pēc zemes likumiem – bet debesu valsts likumi ir mūsu sirdīs. Amen? Domāju kādreiz par to? Jaunajā sezonā, tagad jaunajā gadā, tev būs jāpārvērtē visa savu dzīve. Ja tu to vēl neesi izdarījis, tev tas noteikti jāizdara. Tev jāpārvērtē savas sirds, jāpārvērtē savas pieķeršanas, savas prioritātes, visu tev jāpārskata. Kā tas ir praktiski? Praktiski varbūt kādam būs jāizdzēšās no sociāliem tīkliem – Nu, tas ir tāds grūti, ne? No sociālajiem izdziesties. Varbūt paņemt gavēni vismaz no sociālajiem tīkliem. Citam varbūt vajag paņemt gavēni no kaut, kādām, no kaut kādiem seriāliem, no kaut kādām filmām, kas saista. Citam varbūt, nu es viņu saku, ka gavēni, varbūt kaut kādu laiku atturēties, varbūt pat citam ar uh, kaut kādiem cilvēkiem, kas neceļ ticību, kas ievēl kaut kādā aprunāšanā, kas uh, vienkārši tenkas lasa. Zini, ir sarunas, kuras ceļ mūsu ticības, un ir sarunas, kas mūs nospiež. Un zini, tur, kur ir grēks, tur ir klāt ļaunie gari, ja mēs sākam grēkot. Kur ir ļaunie gari, tur ir slimības. Un bieži vien cilvēks saka, es ticu, ticu, es tur netieku. Uh, ar gripu slimoja visu laiku, ar to slimoja, tur gāja, tur tas, tas, nekas nejaušības nav, mīļie. Nav nejaušības. Dievs grib izglābt katru dvēseli. Sātans tam stāv pretī. Notiek cīņa. Nedomā, ka Dievs nāks tikai pēc kaut kādas mega draudzes kaut kur Teksasā vai vēl kaut kur, kur ir eh, pa 10, pa 15 tūkstoši. Katrs no jums ir priekš Dieva ļoti svarīgs. Katrs no jums – Katrs. Katrs sīkums tavā dzīvē. Jo garīgā pasaule reaģē uzreiz, momentāli uz visu. Ja mēs pat citreiz runādams ar savu draugu vai kaimiņieni vai vēl kaut ko, mēs nejūtam to robežu, bet garīgā pasaule jūt uzreiz. Un momentā, ja tu pārkāpi robežu, ja tu iegāji grēkā, tāpēc ir daudzas lietas, kuras kristiešiem nav, nenāk par labu no kurām ir vienkārši jāatturās. Lai mēs neievelkam sevi grēkā, lai mēs arī citu neievelkam grēkā. Amen? Zinājāt to? Un zini, izvērtē, kas ir saimnieks tavā dzīvē? Vai Dievs, Jēzus Kristus, svētais gars vai kaut kas cits? Zini, tāds gadījums viens, es man tagad prātā ienāca. Amerikā, nu kādā mazā pilsētiņā, Eh, mērs bija tāds progresīvs cilvēks, viņš tur ielas saremontēja, tur apgaismojumi, viss sakārtoja. Viss it kā likās, eh, pārks bija, visu sataisījis, viss bija ok. Viena vienīgā lieta bija. Pašā pilsētas centrā dzīvo viens onkulīts. Viņam bija privāta māja apžogot. Kurš nelietoja miskasti, kurš visu metā iz loga, Viņam bija piecūkots, piegružots viss, smirdēja tā kā, un te domājat, ja kuldīgā te kaut kur centrā būtu tāds. Visi gāja, tur rakstīts bija gāja e, no mēra pārstāv, gāja cilvēki, runāja, runāja. Nē, viņš saka, man ir privāti īpašums, ko gribu to darīt. Viņš saka, mēs tev zemi nopirksim, mēs tev māju citur uzcelsim, kaut kur pilsētas nomalē. Nu, es domāju, ka viņš nebija dieva gara vadīts, tas onkulīts. Un zini, ka tas onkulīts pastaigājās pa pilsētu un bija saticies ar mēru, viņš viņam prasīja. Nu ko? Sanāk, ka mūsu pilsētā ir divi saimnieki. Saproti? Noteikti ar viņu sātans runāja. Es gribu pajautāt tev, mīļā ģimene, kas ir tavs saimnieks? Kādas ir tev prioritātes? Kā tu sargā savu sirdi? kas tevi varbūt kalpina, kas tev varbūt pārņem visu tavu dzīvi. Amen? Zini, atnāc mājās, vienkārši dažas minūtes pasēd un padomā. Dažas minūtes. Varbūt tā ir kaut kāda literatūra, ko tu līdz šim esi lasījis. Kaut kādi žurnāli. Mēs bijām pie vienas eh, māsas mājās. Viņa slikti gulēja naktī. Murgi Zini, ko mēs atradām? Viņai pilnais skapis, a viņa to neuzskatīja. Eh, es uzskatu, ka tas bija tā kā iemas. Ir tāds eh, žurnāls Ziednieks, varbūt dzirdējāt. Nu, tāda čupa bija. Plus vēl kaut kāds literatūras, tur okultās visu. Izmetām, viņi saka, nedega. Iedomājieties, ja tās okultās grāmatas nedega. Meta un viņas nedega. Uguns dega un viņas nedega. Un tikai, kad cilvēks tiek no tādām lietām vaļā, es nesaku, ka varbūt mums jālien kaut kādos pārspīlējums, bet ir lietas, kas ietekmē mūsu dzīvi. Ir lietas, kur mēs smeļamies barību, ko mēs ēdam. Ko mēs ēdam, dargie? Vai mēs ēdam to, ko mums dod, to dzīvo maizi, ko dod mums Dievvārds? Vai mēs ēdam visu pēc kārtas, ko rāda televīzija, ko raksta Facebookā, ko raksta kaut kādas ziņas pasaulīgas? Aizdomāsimies. Aizdomāsimies. Amen? Un zini, vēl svarīgākais, ka mums obligāti, ja tu to vēl neesi darījis, mums obligāti vajag atjaunot derību ar Dievu. Obligāti tas mums jāizdara. Un es gribu, lai mēs atveram vēl vienu vietiņu. Jozoā grāmata, 24. Eh, no 15. panta. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlēties šodien paši sev. Kam jūs kalposit? Vai tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši, viņu pusē Eifrats upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Ziniet, atkārtojumu. Bet es, saki, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Amen. Tad tauta atbildēja un sacīja, lai tāla mums ir doma, ka mēs to kungu varētu aizmirst un kalpot citiem dieviem. Jo tas kungs mūsu dievs ir tas, kas mūsu un mūsu tēvs ir izvedis no Ēģiptes zemes. Mīļie cilvēki, mīļie draudzi, brāļi un māsas. Aizdomāsimies, kādā Ēģiptē mēs katrs ir bijuši. Kādā Ēģiptē mēs ir bijuši. Kādā Ēģiptē bija mūsu vecāki, vecvecāki. Kam, viņam gā, kam viņi gāja cauri. Amen? Mums par to jāizdomājās. Jo tas kungs mūsu dievs ir tas, kas mūs, un mūsu, tē, e, mūsu tēvs ir izvedis no Ēģiptes zemes, no kalpības nama. Kādas lielas brīnuma zīmes. Gan viņš ir darījis mūsu acu priekšā un mūsu pasargājis visos ceļos, pa kuriem viņš mūs ir vadījis. Un tāpat visu to tautu vidu, pa kuru zemi mēs esam klīduši. Un tas kungs mūsu soļu priekšā ir padzinis visas svešas tautas, arī amoriešu šīs zemes iedzīvotājs. Tāpēc mēs kalposim tam kungam, jo viņš ir mūsu Dievs. Amen! Svētīga tā tauta, kurai Dievs ir par kungu. Ziniet vēl, mīļie, gribētu vēl tādu lietu jums pateikt. Bieži vien mēs aizmirstam, ka Jēzus Kristus nav tikai mūsu glābējs. Viņš arī mūsu kungs. Mēs to aizmirstam. Ja Dievam būtu plāns tevi izglābt šodien, vienkārši, lai tu nokļūtu debesīs, Kā tu iznāktu te priekšā vai mājās? Vienalga kur, kur tu nožēlotu grēkus, tu būtu parauds debesīs. Bet Dievam ir priekš katra lielāks plāns. Lielāks plāns. Mīļā draudze. Un sāksim ar saviem tuviniekiem. Sāksim ar tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus, kas ir apkārt. Mēs varam mēģināt glābt visu pasauli. Bet es domāju, ka mums jāsāk ar savējiem. Ar viņiem arī ir visgrūtāk. Nēsi skops uz Dievu vārdu. Nēsi skops uz sludināšanu šajā periodā. Mēs noteikti lūksim, lai Dievs parāda mums tos elkus, ja mums vēl ir sirdī, tās prioritātes, tās lietas, kurām varbūt mēs esam pieķērušies. Citi var pateikt, nē, man viss ir ok. Tas noteikti nav man man ir sirds tīra viss. Zini, mums ir kur tiekties. Mums ir kur strādāt un darboties. Mums jāizvērtē sava dzīve. Mums viņa jāsalīdzina ar Dievu vārdu, ko Dievs saka. Amen, mīļie? Un man, ziniet, šodien jums ir uh, viens novēlējums šim laikam, jo Kristus miesai jābūt stiprai, jābūt vienotai, un mums precīzi jāzina, kas mums jādara. Jo, zini, ja mēs nebūsim vienoti, vēlns mūs salauzīs. Tas ir tāpat kā slota. Ja? Pamēģina veselu salauz, nesalauzīs pa vienam zariņam. Mums jābūt kopā. Un ne tikai draudze Dieva mājas, jā, vai vēl kaut kāda konkrēta draudze, bet mums visām draudzēm jābūt kopā, mums jābūt vienā garā. Nosaukumam es jums pateikšu. Tagad jaunajā sezonā nosaukuma nav nozīmes. Nav nosaukuma nozīmes. Vietai, kur tu esi, nav nozīmes. Nozīme ir tam, uz ko tu tici un kas ir tavā sirdī. Nozīme ir tam, kā tu piepildi tas, kas rakstīts Dievvārdā. Jo Dievvārdā ir rakstīts, ejiet, dariet to un to un to, lasījāt, ja? Un tālāk, kas ir teikts? Nu, tu tā palasi, nu labi, sludināt, nu varbūt drīz iešu, vēl drusku saņemšos. Aha, nu dziedināt, nu vēl nezinu, ļaunos garus izzīt. Nu arī vēl pagaidām jāpatrenējas. Bet rakstīts, ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manas pavēles. Mīļā draudz, ja mēs mīlam Jēzu, ja mēs mīlam mūsu Dievu, Tēvu, mēs pildīsim viņa pavēles. Mēs iesim un darīsim. Dieva pavēles Eh, svētā gara dāvana, viņa nenāks pati pa sevi, ja tu tanī nebūsi pieņēmis lēmumu virzīties. Amen? Dziedina kāds no jums? Esat, ja? Darbojieties tanī. Ļaunos garus arī dzenājat te pa kuldību. <laughs> Ir vai nav? Vai visi aizdzīti projām? <laughs> saldu visus aiziet. Pilns saldus neiebrauk, klausies, tik tumšs, ka es tu domāju, kāpēc tik tumšs. Kuldīdznieki paņēma, aizgāja, visus izdzina projām. Tātad, mīļie, mans novēlējums. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļaunu darītējiem. Jo tāpat kā zāle, tie ātri nokaltīs – un kā lapu zaļums tie novītīs. Cerē uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Pavēl tam kungam savu ceļu un cerē uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavam tiesībām kā saulainai dienai. Esi klus tā kunga priekšā. Un gaidi uz viņu. Neesi sašutis. Ja kādam laimējās un ir sekmes, tas arī ļoti svarīgi. Nedz arī par vīru, kas dara blēdības. Bieži vien mēs kā kristieši, mums skauž, ja kaut kāds Netaisnais brauc ar labāku mašīnu. Liekas, es te nāku, sitos te un no rīta 5 minūtes pieceļos palūdzu katru dienu. Viņš noteikti tā nedara. Un viņam ir ļoti laba mašīna un darbs labāks. Te viss ir rakstīts. Esi klustā kunga priekšā. Atmet dusmas un neļaujies bardzībai. Neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums. Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet kas gaida to kungu izma, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi un bezdievīgā vairs nebūs. Tur audzies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskat. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru pa pilnam. Bezdievīgais gan glūn savā ļaunumā uz taisno un griež zobus pret viņu, bet tas kungs par viņu smejās, jo viņš redz, ka viņa diena nāks. Gan bezdievi paceļ zobenu un uzvelk savu stopu, lai satriektu grūdieņus un nabagus, un nomaitā taisnā ceļa gājējus. Bet viņu zobens dursies viņu pašu sirdī, un viņu stops salūzīs. Labāk būt taisnam ar mazumu, nekā būt bezdievim un dzīvot pilnībā. Jo bezdievīgo elkons tiks salausts, bet tas, kas uztur taisnos, ir tas kungs. Tas kungs zina, šīs sirdīgo dienas un viņu mantojums pastāv mūžīgi. Tie neiekļūs kaunā, ļaunā dienā, un bada laikā tie nebūs, tie būs paēduši. Bet bezdēvīgie iznieks un tie, kas to kungu ienīst, būs kā salmi ceplī, kā dūmi tie zudīs un izgaisīs. Bezdēvīgai ņem, bezdēvīgais ņem uz parāda un neadot, bet taisnais ir žēlsirdīgs un devīgs. Tā kunga Svētie iemantos zemi, bet kurus viņš nolāt, tie tiks izdeldēti. Tas kungs dara drošus vīra soļus, un viņam ir prieks par viņa ceļu. Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē. Jo tas kungs tur viņa roku. Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi. Viņš vienmēr iežēlojas un aizdod arī no viņa eh, pēcnātēju cilts nāk svētība. Turies tālu no ļaunuma un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi. Jo tas kungs mīl taisnu tiesu un savus ticīgos neatstāja postā. Tos nemitīgi aprūpēdams. Bet kas atkrīt tiek izdeldēts uz mūžiem, un bezdievīgo dzimums iznīkst. Taisnīgi iemanto zemi un dzīvos tur mūžīgi. Taisnā mute pauž gudrību, viņa mēle runā taisnību. Viņš glabās sirdī sava Dieva likumu. Un viņa soļi neļodzās. Bezdievīgais uzglun taisnajam un meklē viņu nokaut. Bet tas kungs viņu nepamet bezdievīgā varā un nepazudina viņu, kad to tiesā. Gaidi uz to kungu un nenovērsies no viņa ceļa. Tad viņš tevi pacels ka tu atgūsi savu zemi un, un ar gandarījumu redzēsi, ka bezdevīgie tiks izdeldēti. Es redzēju, kādu bezdievu daram varas, eh, varas darbus un kuplojam kā Libanona ciedrakoks. Bet, kad es atkal gāju garām, viņa vairs nebija. Un, kad es viņu meklēju, es to vairs neatradu. Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības. Jo miera cilvēkam beidzot labi klāsies, bet grēcinieki visi kopā iznīks un bezdīvīgo pēcnācie tiks izdildēti. Taisnajam nāk palīdzība no tā kunga, viņš ir viņu patvērums bēdu laikā. Tas kungs viņiem palīdz un tos izglāb. Viņš tos izglāb no bezdevīgo rokas un sargā tos, jo tie paļaujas uz viņu. Amen. Slava Dievam. Spēcīgi vārdi. Pareizi. Ne jau tāpēc, ka tur tie bezdievi ies bojā. Zin kā, citreiz mēs priecājamies arī Nu, atkal ne jūs, bet es zinu, citi tā ir. Kaimiņam gos nomira, nav mana darīšana, bet vienalga patīkami. <laughs> nē, nē, mīļie, te ir pa citu runāts. Te ir runāts, ka mēs kā ticīgie, mēs pastāvēsim. Ka mūsu, mēs nestāvēsim nekad ar izstiepto roku. Un mums būs tik daudz, cik mums nepieciešams. Un Dievs svētīs katru mūsu soli. Un mūsu klētis būs pilns ar labību, un mēs dzersim pienu un medu. Amen! Un mēs varēsim dot un neprasīt atpakaļ. Aizdot un neprasīt atpakaļ. Slava Dievam! Un mēs būsim auglīgi. Bet sākums ir tas, par ko mēs runājam. Sākums ir meklējiet Dievu valstību. Meklējiet Dievu valstību. Padomā mājās, vai tiešām mēs meklējam? Vai tiešām mēs meklējam? Kas ir vārds meklēt? Kur viņu meklēt? Kā viņu meklēt? Vai tiešām uh, mana prioritāte ir Jēzus Kristus, ir tas kungs? Amen? Un es domāju, ka mēs varam lūgt. Kā jums ir pieņemts? Pieņemts, ja? Kādam var būt vajadzīga personīga aiz, eh, palīdzība lūkšanā, jo, ziniet, es kaut kā esmu sapratis tā, ka ne jau mēs tā kā pa cilvēku aizlūdzam, bet mēs palīdzam cilvēkam lūgt. Kopā vienojamies lūkšanā. Jo tikai vienotībā ir spēks. Ja? Un ja tu jūti, ka tavā dzīvē ir kaut kādas lietas, es nezinu, tas ir starp tevi un Dievu, es nezinu. Vai tu pārdzīvo, ka tu atnāc mājās, ka tu ugunsgrēku seriālu nav redzējis? Vai tu nepārdzīvo? Vai tu pārdzīvo, ka Facebookā tavai bildē laikus nav uzlikuši? Vai nav tev kāds pamanījis? Vai tu nepārdzīvo? Es nezinu. Es nezinu, tas ir starp tevi un Dievu. Saproti? mīļais. Mīļie. Un tāpēc es domāju, ka mums vienkārši tie, kas zin, mēs uzreiz varam lūgt tie, kas grib, lai Dievs uzrāda, kas vēl ir. Jo saprot, ja mēs meklējam Dieva vārds, tā nav tukša skaņa. Ja mēs meklējam Dieva valstību, tur rakstīts visam pāriem jābūt sakārtotam. Ja tavā dzīvē kaut kādas sfēras nav sakārtotas, tad uzreiz rodas jautājums. Un tad mums vajag lūgt, lai Dievs parāda, kur mums vēl viņš jāielaiž. Kur ir tas kambaris, kur tās vecās slēpes vēl jāizmet ārā un tie tīkli jāizmet. Kur mēs vēl turamies pretī. Amen? Un zini, es domāju, ka sākums varētu būt, a te jaunie cilvēki ir, kas pirmoreiz te atnākuši? Nav neviens. Bet vienalga es domāju, kad mēs staigājam savus ceļus, kaut kādas lietas bija mūsu dzīvē nepareizes. Amen? Un es domāju, ka mums vajadzētu tagad lūgt Dievam piedošanu. Jo mēs dusmojamies vēl citas lietas. Es pat negribu uzskaitīt, ja, ko mēs citreiz darām. Un es domāju, ka mums jālūdz tas. Un ja tur jūti, ka tev vēl kaut kāda lūkšana ir vajadzīga, kaut kādās sfērās tavā dzīvē vajadzīgas izmaiņas, arī nāc droši uz priekšu, nekautrējies. Mēs visi kopā draudzi var lūgt un eh, kalpotāji var lūgt, mācītāji, visi var kopā lūgt. Nē, esi lepns. Zini, lepnums tas arī Tu zini, kāpēc Lucifers bija nosies? Atceraties visi. Bet citreiz mēs, mums liekas, ka mēs esam tādi nu, atturīgi, tādi piezemīgi. Nē, tas nav. Tas ir lepnums, ka cilvēks nevar pārkāpt. Nu, ko te esi tāds tur? Bet zini, no tevis arī viss sākās. Tavā namā, jo tavs nams, tā ir tava draudze. Tavs nams, tas ir eh, tur, kur sākās atmoda tavā ģimenei. Atceraties, ka ir rakstīts glābsies pats, es ar saviem vārdiem saku, un izglābsies viss tavs nams. A tavas nama robežas, kas uzliek, kā tu domā? Tu pats arī uzliec savu nama robežas. Tas var būt tava ģimene, tas var būt tava ģimene un tavi kaimiņi. Tas var būt tavi kaimiņi, kas aiz sienas un vēl blakus māja. Tavs nams arī, ja tu uzliec robežas, tu visai pilsētai vai robežas uzlikt. Amen? Un es domāju, mīļie, lūksim Dievu, lai viņš pieskarās, lai viņš parāda, lai viņš piedod visu, ko mēs darījām nepareizi. Lai viņš piedod par to, ka mēs varbūt e, nemeklējām Dievu valstību, kaut ko citu meklējam savā dzīvē. Ka mēs likam Dievu varbūt aiz komata un cerējām, ka varbūt, nu, izies tā arī. It kā labi, visas lietas ir. Pilna sirds ar dažādām lietām. Tādas, tādas, tādas. Cits vēl reliģijās, citās ielien. Budismā vai vēl kaut kur vai kādā. Un arī labi liekas. Aizversim acis un lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo iespēju nākt Tava vaiga priekšā. Mēs Tev pateicamies par šo iespēju, kuru tu mums devi. Mēs tev pateicamies, ka mēs esam dzīvi pēc tavas žēlistības. Ne pēc mūsu nopelniem, ne pēc mūsu varoņdarbiem, bet tikai teļ tā, ka tu biji žēlīgs pret mums. Un mēs lūdzam tev mūsu debes tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Piedod katru mūsu grēku. Piedod visu, ko mēs darījām pret tavu gribu. Piedod attīri mūsu sirds no visa ļauna. Kungs palīdzi, uzrādi to sēlkus, uzrādi tās lietas, kas nenāk mums par labu, kas ir iesakņojušās mūsu sirdīs. Mūsu ieradumi, mūsu pieradumi. Visas tās lietas, kas mūs kalpina. Kas aizved mūs no tevis kas nedod pilnīgi un pilnvērtīgi meklē Tavu valstību. Kungs, mēs negribam Tevi liktais komatu. Mēs gribam, lai Tu būtu vien vienīgi viens un pirmais. Un lai es komata nebūtu neviena. Kungs, ņem mūsu sirdis, attīri tās, uzrādi, izdari ravēšanu, parādi. Kas mums jāmaina? Parādi šajā jaunajā sezonā, šajā jaunajā gadā, kā mums jāiet, kā mēs vairāk varam aizsniegt cilvēku sirdis. Mēs lūdzam arī pēc drosmes, kungs. Dod mums drosmi, lai mēs būtu drosmīgi runājot un sludinot evaņģēliju. Lai mēs nebūtu atkarīgi no cilvēku viedokļa, kas ko padomās pa mums vai nepateiks, ka mēs esam kaut kādi pārāk fanātiķi, lai mūs tas neuztrauc šajā jaunajā gadā. Kungs, mēs esam Tavi bērni. Mēs lūdzam Tev, debes Tēvs. Pieskaries un dari izmaiņas. Katrā mūsu sirdī, katrā mūsu dvēselē, katrā mūsu prātā un gribā, kungs. Es lūdzu Tev, Jēzu, atver visus manas sirds kamparus un sakārto tās, tā kā tu to vēlēsi. Paldies Tev. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu piedod, ka Tu kārtējo reizi piedod, ka Tu pieņem mūs tādus, kādi mēs esam. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi uzticīgs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Slavu Dievam. Un tiešām, ja kādam sirdī ir, e, nākat priekšā vienkārši, visi nākat un mēs lūksim, jo lūkšanā ir spēks. Un nekautrējies, ja tu domā, oj, tur es jau gribu pateikt, ka Dievs Tu vari noslēpt no jebkura savu dzīvi, bet no Dieva nevar noslēpt. Jo kamēr nebūs tīra sirds, kamēr nebūs tīra dzīve, no elkiem, ko mēs arī lasījām Ecihela grāmatā, Dievs nevar mūs svētīt. Viņš nevar pilnīgi un pilnvērtīgi darboties mums. Jo ir principi, ir garīgie principi, kurus mums jāsatver. Amen? varu dot draugam vislabākam, kungam mīlošam, glābē, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt savu pilnīgāku, vēlos atnest es tev, vārdos izteicams nav sirds manā jūs.